บุ๊กทูสามสิบหกสอรุนยอสดสอรุนยอสดการขนส่งมวลชนททจุงกุตงป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ버스정류장이 어디예요? 버스 정류장이 어디예요? รถเมล์คันไหนไปก 어떤 버스가 시내로 가요? 어떤 버스가 시내로 가요? ผมต้องไปสาย 어떤 버스를 타야 해요? 어떤 버스를 타야 해요? ผมต้องต่อรถไหมครับคาราทายาเฮโยคาราทายาเฮโยผมต้องต่อรถที่ไหนครับ어디서갈아타야해요어디서갈아타야해요ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ표한장이얼마예요표한장이얼마예요 กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ 시내까지 몇 정거장이에요? 시내까지 몇 정거장이에요? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ 여기서 내리셔야 해요. 여기서 내리셔야 해요. คุณต้องลงข้างหลังครับ 뒤로 내리셔야 해요. 뒤로내리셔야해요อีก5นาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ다음기차는5분후에와요다음기차는5분후에와요อีก15นาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ다음전철은10분후에와요 다음 전철은 10분 후에 와요. อีก15นาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ 다음 버스는 15분 후에 와요. 다음 버스는 15분 후에 와요. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ 마지막 기차가 언제예요? 마지막 기차가 언제예요? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ 마지막 전철이 언제예요? 마지막 전철이 언제예요? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ 마지막 버스가 언제예요? 마지막 버스가 언제예요? คุณมีตั๋วรถไหมครับ표가있어요표가있어요ตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครับ표요아니요없어요표요아니요없어요งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ그럼벌금을내야해요 그럼 벌금을 내야 해요.